असां ॾिसूं था त हज़रति मूसा अल जो ज़िकरु फिराउन जो ज़िकिर ऐं बनीसाहिल जो جو क़र शरीफ़ में जेको आयो आहे त उनजो पंधु पहिरों था खणूं हाणे पंहिंजो सूरत बकर मज़ा आयो आहे जॾहिं हज़रत मूसा अललाम पंहिंजे क़ौम खे वठी आयो आहे मदीअन जे इलाइक़े में फ्रॉन खां बचाए उते जो ज़िक्र आहे त कहिड़े नमूने सां हुननि हथु वॾाई पंहिंजो नाफ़रमानी ते कई उहा ॻाल्हि सूरत बखर में आहे हाणे सूरत अराफ़ जेका आहे उन में अलाह ताला ज़िक्र कयो पंहिंजे जन्नत जनताईं दौरख जो बि ज़िक्र कयईं हज़रत आदम अल जो पोइ ज़िक्र कयईं नूह अल जे क़ौम जो पोइ हज़रत हूद अल इस्लाम क़ौम आदि जो उन खां पोइ साल अलाम जे क़ौम समूद जो ज़िक्र थियो उन खां पोइ हज़रत इस्लाम जो ज़िक्र थियो ऐं हाणे ॿियनि नबियनि सभिनी जो ज़िक्र करे उन खां पोइ हज़रत मूसा अलाम जो ज़िक्र ईंदो ऐं फिरोन जो ॾिसूं त कहिड़े नमूने सां थो अचे हाणे पोइ पढ़ंदासूं हिन वक़्तु पोइ इनशा अलामी पर हिते हज़रत शुब जी ॻाल्हि आख़िर में करे तंहिं खां अॻिते फ़ख़्ज़त रजफ़त फास बहू फी दौर हिम जासमीन الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين शुएब अलाम जी क़ौम जेका आहे उन ते ॿियूं जेके ॻाल्हियूं उन्हनि जूं गुज़रायूं उहे त पंहिंजी जॻह ते पर ख़ासि जेका ॻाल्हि हुई त ॾेती लेतीअ में यानी बिज़नेस जे मामलनि में जेके आहिनि से उहे ख़राबी कंदा हुआ खोट खोट खोट कंदा हुआ ऐं ॾींदा घटि हुआ ऐं वठंदा घणो करे हुआ मतिलबु त इहो क़िस्म अहिड़ी क़िस्म जी जेको तिजारत में जेका बदमाशी थिए थी त इहे ई क़ौमूं आहिनि मतिलबु माण्हू आहिनि जेके फ्रॉन ऐं हामान ऐं क़ारून मतिलबु त अहिड़े नमूने सां कारून जो कमु जेको बिज़नेस जो बिज़नेस तिजारत बुछलाई थींदी हुन में एक्सप्लॉइटेशन थींदो त हाणे शोएब अल इस्लाम जो उहा बिज़निस जो मामिलो आहे उनमें लूत अलाम जो जेको माण्हू आहे उहो सेक्शुअल परवरशन जी ॻाल्हि आहे साल अलाम जी जेको ॻाल्हि आहे उहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस जी ॻाल्हि आहे पंहिंजो उनखां सवा आदि अलाम आदि इस्लामूद इस्लाम खांदि जेका आहे उहा बदमाशी करे पंहिंजो रस्तनि ते माण्हुनि खे मारे कतल हारत गरी ऐं इहे ॻाल्हियूं त इन नमूने सां हाणे शुएब पंहिंजे अल इस्लाम जी हिते ॻाल्हि शेब इस्लाम हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जे औलाद मज़ा आहे ऐं जेको मूसा अल इस्लाम सां शुएब जो थियो वञे हुनजी नियाणीअ सां शादी कयईं उते रहियो उहो ॾह साल हूंदो उहो हुनजे हिकु नसल मज़ा आहे डिसेंडेंट आहे हुनजो पर पर पोटो या पोटो या जेको बि कुझु पर कुझु मत सौ साल ॿ टे सौ साल विच में गुज़री विया हलिया हुन पहिरें शोएब खां पोइ पहिरियों शोएब जेको आहे उनजो ज़िक्र जेको आहे सो आहे क़ुर में ऐं जेको हज़रत मूसा आल इस्लाम जो शोएब आहे उनजो नालो ॼण वरितलु न आहे हुनजे तौरात में नालो आहे जेतिरो यथरो यसरो या जेको बि चइजे ऐं पंहिंजो उन उनजो नालो ॼण शुएब न आहे पर उहो शुएब जे ॾिसंदा आहे हाणे कज़बू शुएबनि अलम यगनो फी आहे जिन जिन कूड़ो कयो शुएब अल इस्लाम खे कयो हुते रहिया ई कोन उहे मतिलबु उहे बर्बादु थी विया ख़तमु थी विया हलिया कल वरी वरी फरमाए थो अलसबू शोएबनि कानूल ख़ासि जन कूड़ो कयो शोएब अल खे उहे ख़सारे में टोटे वारा थिया हाणे इतां ॻाल्हि फत अल पोइ तूं एन नबी पाक सलाहु या उन्हनि खे तूं मोटियो फत अलाह शोइब अल खां मोटियो फत अलम वकाल या कौ लक़द तो कुम मिसाल थे रबी मूं अलाह ताला जा पैगाम तव्हांखे अची मूं तबलीक पिए कया व न सहत लकुम ऐं तव्हांजी घण घुराई ते कई मूं तव्हांखे नसीहत ते कई ख़ैर थिए मूं तव्हांजी कई त आसा अला कौमिन काफ़रीन पोइ आउं कीअं अफ़सोस करियां उन्हनि ते जेके काफ़र क़ौम आहे हुन ते कीअं अफ़सोस कयां मूंखे कहिड़ो अफ़सोस ॾिनो तव्हांजी तबाही बर्बादु थी वई त मूंखे कहिड़ो अफ़सोस थियणु घुरिजे बसि अफ़सोस जेकर तबाही बर्बादु थी वई त उन कहिड़ो अफ़सोस न कबो छो त अलाह ताला हुन ते ॾमर कयो ऐं हुनखे ख़तमु कयईं वमा अरसल न हाणे फरमाए थो وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم दर असां कंहिं बि ॻोठ में कंहिं कहरीअ में को न मोकिलियो पंहिंजो न बि सवाइ हिन हिनजे जो अख़ज़ना आयल हा बासाए हुन आयल खे हुन क़ौम खे बासाए बस में जंगियूं ऐं फितना ऐं मारदाल करण जी का ॻाल्हि उहा बस आहे सख़्ती उहा दर्रा आहे ऐं हुनखे तकलीफ़ थी तकलीफ़ माना बीमारियूं थियूं या हुननि खे अनाज घटि हो या कथो हो या छा होन यराउन इन लाइ त जीअं हू निवृत कनि हेठाई कनि हेठां ई इख़्तियार कनि निज़ारी कनि पर हुननि खे निज़ारी जो कोन हो सिम बदल न मकान सया हसनत पोइ वरी बि जॾहिं बुछड़ाई खां पोइ हुननि जो असां तरीक़ो थिए कयो जो हुनखे वरी बि चङाई ॾिनी तूं थिए ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فخسناهم بغتة وهم لا يشعرون पोइ वरी बुछराई जो वक़्तु अची ॾुख्वैत ॾुखारु ई या जंगियूं जिदाल ई थियनि वरी सुख वारो आरामु हुननि खे ॾियूं त चवंदा इहो थींदो रहियो आहे अॻु में बि असांजे बन ॾाॾनि ते बि कॾहिं कॾहिं सुख सुख थियो कॾहिं ॾुख थो थिए मदर नेचर जो कमु आहे इहो तरीक़ो आहे इन में अलाह ताला तालो वास्तो कोन आहे मतिलबु इहो त अलाह ताला सां हिन जो को कोन्हे ऐं जेको न बि असांखे ॿुधाइनि था हुन में चङ मतिलबु त का ॻाल्हि कोन्हे का उहा ईअं कूड़ी आहे हुननि उन ॻाल्हि ते तवजो कोन थिए कयो हाणे इहा पोइ हुते अलाह ताला त पोइ असां हुनखे ओचितो पकड़ियोसीं फ़ख़ज़ना बाख थियनि ओचितो हुनखे पकड़ वहुम पकिड़ि कईस हुनखे ख़बर ई कोन पई पोइ चयो हल मुजा साईं अन अल अल होला आनू व थकाओ जेकॾहिं इन करियतुनि इन ॻोठनि राजनि जा बस्तियुनि जा माण्हू जेके आहिनि से ईमान आणनि हा व थकाओ अलाह ताला जी परहेज़गारी इख़्तियारु कंदा अल फताह न अलम त बरकतूं हुननि ते लाहियूं हा हा खोलियूं खोलियूं हा बरकतूं बरकतुनि जा दरवाज़ा बंदि था थी वञनि जॾहिं माण्हू बदमाशी बुछड़ाई करे थो कंहिं बि क़िस्म जी अहिड़ी क़िस्म जी जेके हज़रत शेब अल जी क़ौम वांगुरु या लुत अल इस्लाम जे क़ौम वांगुरु या अल इस्लाम जे क़ौम वांगुरु जेका बि क़ौम जेका बुछड़ाई ऐं इन ते संदो संदरो भॼो बीठी आहे त पोइ बरक़त अलाह ताला खणी थो वठे उन क़ौम जा हुन में बुछड़ाई पैदा थी वञे पर जेकॾहिं अलाह ताला चए थो जेकॾहिं हू ईमान आणनि हा ऐं परहेज़गारी इख़्तियारु कनि हा त असीं खोलियूं हा दरवाज़ा हुननि ते बरक़त जा لو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض आसमाननि जा ख़ज़ाना खोलियूं हा आसमान जा ख़ज़ाना कहिड़ा आहिनि आसमान जी हिकिड़ी त इहो तनज़ील अलाह ताला क़ुर आहे तौरात आहे इंजील आहे हुनजो आणणु अचणु आहे पर मींहुं वसण जो जंहिं सां वरी पोइ पंहिंजो हेठि धरती ते अनाज थींदा फ्रूट थींदा सभु कुझु सावक थींदी सब्जी थींदी पर कातधीन कज़बू पर हुननि कूड़ो कयो हुन ॿियनि खे बीमा दिमाग़ यकसिबून पोइ असां हुननि खे पकड़ कई जंहिं ॻाल्हि पकड़ मुफ़्त में कोन्ह कईसूं बेसबबु कोन्ह कईसूं पकड़ जेका असां जेकी हुननि कयो थिए अहमाल हुननि जा जेके बुछड़ा बीमारी कानू बून जेको कसब कयूं थिए जेको धंधो जेको बुछराई जो धंधो आहे जेके अख़्तियार ते कयूं उन उन्हनि जे करे असां उन्हनि खे पखिड़ियोसीं थिए अफ़ अमिन अहल अफ़ अमेन अहल उला ऐं होम बासना बयातन वह नायमून छा उहे अमन में आहिनि उन करियनि जा माण्हू त असांजी जेका असांजो ॾमर असांजो गज़ब जेको आहे असांजो बास जेको आहे हुननि ते ओचितो न अची वञे हली खां उहे अमर में ऐं बासना दोहन राति जो सुता पिया हुजनि पंहिंजो निंड मच हुजनि ऐं ओचितो अची वञे की माण्हू मतिलबु क़ौमनि ते अचनि था अज़ाब जो सुता पिया आहिनि राति जो हुन वक़्तु ओचितो अज़ाब थो अची वञे हलियो या उहे अमिन में आहिनि अल करियत वारा माण्हू जो असांजी असांजो ॾमर हुन ते असांजो गज़ब असांजो अज़ाबु हुननि ते अचे बफारनि जो ॾींहं जो जो रोशनी रोशन ॾी वक़्तु हुजे वक़्तु हुजे दुआ जो वक़्तु हुजे उन वक़्तु ऐं हू रांदि कंदा हुजनि मतिलबु त बेखबर ग़ाफ़िल हुजनि अलाह जे ज़िक्र खां ऐं भुसाई वारा कम वेठा कंदा हुजनि हाणे जीअं हिते आहे मोकल जो ॾींहुं आहे त बसि पोइ फुटबॉल आहे फलाणो आहे हीअ आहे उहा हुन ते सभई अची गॾु था थियनि सभई यला हबून यल हबून माना रांदि था कनि त रांदियूं रूंदियुनि में पंहिंजे मशगूलियुनि में जेके छा चइजे त इंटरटेनमेंट जा जेके इंटरटेनमेंट घणी आहे अलाह जो ज़िक्र घटि आहे माण्हुनि खे इंटरटेनमेंट घणी खपे थी अफ़ अमेनू टियों दफ़ो चए थो छा हुन अमन में मकर अलाह जे मकर अलाह जे रिथ खां अलाह जे मनसूबे खां मकर जी माना रिथ आहे मनसूबो आहे प्लॅनिंग आहे पर को अलाह जे रिथ खां अलाह जे प्लॅनिंग खां अमन में नथो रहे सवाइ उन क़ौम जे जेका खसारे वारी आहे जेका टुटे वारी आहे कंहिंजी जेका टोटो जंहिंखे नसीब में लिखियलु आहे त उहो जेको आहे सो अहिड़े बुछाई मतिलबु त अहिड़ो कंदी जो अमन में रहंदी बेखबर माना गाफ़िल रहे ऐं हुनखे परवाह न हुजे बेपरवाह थी रहे अमन में रहे जो अज़ाब अलाए आहे केॾी महिल अचे उन खां उहो बेखबर ऐं गाफ़िल पर सफ़ा मतिलबु त चुप मञींदी कोन बसि आहे को कोन पोइ ओचितो असांजो अज़ाब ईंदो उहा क़ौम रुॻो अमन में अहिड़े नमूने सां रहंदी जंहिं ते जेका लिखियलु आहे सम्झाणी न ॾिनी अलम यहद लिल लज़ीन यरसून अल अर्द जेके वारस थिया धणी धरती जा उन्हनि खे असां मिमबाद अहल हुआ हुनखां अॻियां जेके मतिलबु हिकिड़ी क़ौम आई ॿी असां वटि हुआ हिंदू हुआ वीचारा पोइ जहिड़ा बि हुआ वरी पोइ जेका क़ौम आई बुछड़ाई वारी क़ौम सां पहुची वई हली ऐं धरती ते कब्ज़ो करे वेह हली हुनखे ख़बर कोन हुई त भई असां हुननि ते ॾमर कंदासूं न हुन हुन हुनजा हिदायत कोन वरिताऊं भई हिकिड़ी क़ौम खे अलाह ताला कढियो आहे तव्हांखे बि हुतां ई कढियो अथई हिते आंदो ताईं हाणे सभई बादशाह थी वेही रहिया सभु ॿिनि सां बदमाश जेको सभु को बादशाह थियो वेठो आहे सभु को जेको आहे जेको अचे थो ॿिन सां पंहिंजो घर थो भरे पैसा कढी मुल्क मा ॿाहिरि थो मोकिले हर भेण सां शुरू खां ई वठी जेकी बि आया पहिरीं ॾींहं खां वठी हुन वीचारे जीअं मोहम्मद जी जिनाह वीचारो कढी जत में उछले में असांखे च वञी उते वञी मर पंहिंजो ऐं हाणे तूं हिते जेको आहे असांखे असीं पाण ई त मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़ियूं तबाही बर्बादी में असां सभिनी खे करे सभु दौलतूं मुल्क में ई हू फुरे माण्हुनि जा हिनखे ख़बर कोन्हे ई त जेके वारिस था कयूं तव्हांखे हुन हिंदुनि जो तव्हां त वरी बुछाई में तव्हां हथु विझंदो त पोइ निशाओ निशाओम बि जुनूब त तव्हांखे असीं पकड़ कंदा असां तव्हांजे गुनाहनि जी जेको तव्हां कयो था बदमाशी जा कमु हुन ते तव्हांखे असीं पकड़ कंदासूं नथबाउ अला भाऊ अलाह हिम फम ला यसमाउन पोइ हुननि जे दिलनि ते असां ठप हणी छॾियो आहे ही सभु माना हिननि जे दिलनि ते ठप आहे लॻल आहिनि ॾिसो माना हिकिड़ो ॿिए खां हिकिड़ो ॿिए खां वधीक हिकिड़ो ॿिए खां वधीक चए थो जेका लहानत वक़्तु हा जेका हिकिड़ी क़ौम अचे थी वरी ॿियो जेको अचे थो हिकिड़ो जनरेशन ॿियो जनरेशन उहो साॻियो पोइ जनरेशन लहानत करे थो वञ माना अहिड़ो अहिड़ी बिछड़ाई अहिड़ी बिछड़ाई यानी वध वधो वधि के चई कीअं जे वेरा वेरा वधि वर वेरा हर हिकु लमे खां वधीक ॿियो लम्हो वधीक पुछड़ो हाणे इहो लॻो पियो आहे इहे आहिनि इहे उहे बस्तियूं उहे करियथूं जंहिंजो किसा तव्हांखे असीं ॿुधायूं था ये अथव अहिड़ी त लॻंदा हुआ पंहिंजो क्रेश जेके अरब जा पंहिंजे हिजाज़ जा माण्हू जॾहिं मके जा वेंदा हुआ मथे शाम जे तरफ़ ते ताईं लंघंदा हुआ वरी हेठि जॾहिं यमन ॾे ईंदा हुआ त इहे बर्बाद बसियूं ॾिसंदा हुआ हाणे हिते पाण वटि ॾिसंदा आहे बर्बाद बसियूं मोहन जो दड़ो आहे काहू जो दड़ो आहे चांद जो दड़ो आहे चांदू जो दड़ो आहे फलाणो दड़ो आहे फलाणो दड़ो आहे पंहिंजो टैक्सीला आहे पंहिंजो हड़प आहे फलाणा आहे उहे ॾिसंदा पर पंहिंजो उन मञा सबक़ु हासिलु कोन था कयूं भई हिननि क़ौमनि खे अलाह ताला बर्बादु कयो वञूं था शालामार बाग था ॾिसूं त किथे आहे उहो जेको शालामार जंहिं ठाहिरायो इहे जेके महल ठारायाईं मोती महल ऐं फलाणा लाहौर में था ॾिसूं कराची में अलाए छा छा था ॾिसूं फलाणे छा छा था ॾिसूं ॾिसूं था पर सबक़ु कोन था पिरायूं त इहे किथे आहिनि उमिरि इहो कोट थो ॾिसिजे असुलु कंहिंजो अॼु आहे उहो जेको किथे आहे जिन असुलु अॼो हो इहो कोट किथे आहिनि उहे केॾांहुं विया हलिया पोइ हाणे ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां हले थी पई मुंहिंजो बादशाह विया हलिया पंहिंजो हुननि खे अल्ला ताला जेके चङा हुआ त चङा जो जेकॾहिं पुछिया हुआ त पुछाई जो हाणे इहा ॻाल्हि अचे पई पर हुन ते आया हुआ हुननि वटि रसूल मौजनि सां पधरनि मौजनि सां आया हुआ भई कानून इहो मिनू बीमा कसबूमिन क़बल पोइ न पिया मञीनि उन्हनि खे जंहिंखे कूड़ो कयो आहे यानी जंहिं ॻाल्हि खे आख़िरत खे नथा मञनि अलाह खे नथा मञनि रसूल ईअं असीं ठपो हणी था छॾियूं हुनजो बंदि करे सील मोहर था करे छॾियूं सील था करे छॾियूं अंग्रेज़ी में मोहर हणी था छॾियूं हुनजे दिलनि ते अलाह क़ुलूबल काफ़रीन काफ़रन जे दिलनि ते मोहर ता हुमा वजदना अक्सर हिम ऐं न लधासूं घणा उन्हनि जा वाइदे थे जेको वाइदो कयो अलाह ताला सां हुन ते पूरो न लधऊं नथा ॾिसूं हुनखे वम वजद अक्सर हुम अक्सर हुम ल ऐं बेशक असां हुनखे घणो करे जेके जेका बेफ़रमान लधोसीं फासिक उहो आहे जेको ॼाणे बि थो त हीउ हुकुम आहे अलाह जो हीअं आहे हीअं आहे त बि ईअं नथा कनि सिम बासना में बादिम मूसा हाणे अचे थो मूसा हले सम्झो ज़िक्र हाणे तव्हां पढ़ंदा अॻिते सिम बासना में बादिम मूसा में आयातीना आइला फिराउन وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين हाणे ई सूरत आराफ़ में आहे ज़िक्र पंहिंजो हज़रत मूसा आल इस्लाम जो हाणे पूरा असां पढ़ी वेंदासीं ॾिसूं त हिन में आहे छा हिन खां पे पहिरियों दफ़ो जेको पंहिंजे मूसा अलाम जे क़ौम जो फिरौन जो जेको ज़िक्र आहे सूरत मुज़मिल में आहे पर मूसा अलाम जो नालो हुन में न आहे सूरत दुखान में जासिया में मूसा अलाम जो नालो न आहे पर उन मज़िब फिरौन जो या बनी साहिल जो ज़िक्र आहे हिन में सां कंहिं सूरतुनि में मूसा जे नाले खां सवाइ उन क़ौम जो संदसि क़ौम जो ज़िक्र आहे पर हिते जेको आहे सो ज़िक्रु आहे सिम बासनाद इन्हनि नबियनि खां पोइ यानी आदम नू अल अल इस्लाम इस्लाम ऐं ऐं साल हूद अल इस्लाम ऐं शुएब अल इस्लाम ऐं लूत अल इस्लाम इन खां पोइ असां मूसा अल इस्लाम खे मोकिलियो ॿिया नबी घणी विच में फरमाईंदी ॿिया नबी घणी कयासीं पोइ वरी मूसा अल इस्लाम मोकिलियोसीं हाणे त मूसा जो ज़िक्र अचु इलाफ फिरोन ॾांहुं उहा महिल हीअं उन्हनि जे अमीरनि ॾांहुं उनजो रुगो हू पाण कोन हूंदो आहे पर हुनजा जेके मसाहिब जेके हूंदा आहिनि हुनजे अॻियां पोयां जेके फिरण वारा उहे तमामु बदमाश हूंदा आहिनि उहे हुननि खे सलाहु ॾींदा आहिनि त हीअं कर हीअं कर हीअं कर हीअं कर पोइ हुनखे बुछराई जे रस्ते ते हलाईंदा आहिनि हुनजे मल हुननि जी अमीर जेके हुननि जा उमिरा जेके हुनजे अॻियां पोयां मसाहिब फिरण वारा हुनखे सलाहु मशवरो ॾियण वारा हुनजा वज़ीर हुनजा कमांडर हुनजा जेके जनरल <clears throat> दूड़ मुसीबत ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فهن ظلم कयो فانظر كيف كان عاقبة المفسدين पोइ ॾिस त केतिरे कहिड़ी थी आक़िबत मुफ़्सदात करण वारनि जी घणा हुआ जेके ज़िया सां गॾिजी डही पिया हलिया ला हौल वला कोत इल्ला बिल्लाह धरती ते हेॾो अकड़िजी था हलनि ला नथुल्ला अलल मुफ़्सदीन फिल अर्द وقال موسى لفرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل माई बनी इसराईल हाणे हिते हज़रत मूं सां बसि यकदमि ॿी ॻाल्हि मतिलबु तूं कॾहिं पैदा थियो किथे थियो छा कीअं कीअं हुनखे नबूअ कीअं हुनखे हुकुम मिलियो पोइ इहो ॿियनि सूरतुनि में आहे सूरत पंहिंजे शौरा में हुतां पहुतो पंहिंजे छा चइबो आहे सीतूर सीना वरितो त हीअं अलाह ताला हुनखे मोकिले थो सूरत नमल में थोरो ज़िक्रु उन क़िस्म जो सूरत तहा में जेको आहे ज़िक्र त उते वरी अलाह ताला ॿुधाए थो त मूं तोखे अॻु में बि अहसान कयो जॾहिं तूं ॼाओ ॼाओं त मूं तोखे अहिड़े नमूने सां बचायो अहिड़े नमूने सां फिर हुनजे घर में रखियो सूरत ताह में पर सूरत जेका कसस आहे हुन में आहे त हू अला असां असां फ़ैसिलो कयो त हीअ जेको आहे हिन जेका क़ौम ईणी थी वई आहे हली इन खे असीं मथे करियूं ऐं उहो जेको आहे हथु वॾाई वारी क़ौम आहे उनखे असीं ॾेखारियूं जेको असांजो अज़ाबु आहे ऐं जंहिंखां डिॼनि था उन उहो असीं हुनखे ॾेखारियूं ऐं पोइ असां जेको आहे हज़रत मूसा आल इस्लाम खे पैदा कयोसीं पोइ हुनजे माउ खे हुकुम ॾिनोसूं त तूं हुनखे पंहिंजो खीर प्यार माना जी तरबियत करे हिनजी ऐं हिनखे असां पोइ मोकिलियोसीं अहिड़े नमूने सां पोइ इहो ॻाल्हि ॼण उन सूरत कसस मंझि थी अचे हिते ॼण पहुतो आहे सुम बासना में बासत यानी पैगंबर करे मोकिलियऊं बासत चइबो आहे हिनखे बासत माना उथण आहे उथण मां उथार त उथ कुम फंज़ुर या आयू हल मुज़मिल मुदसिर वक़्तु कुम माण्हू उथण जेको उन वक़्तु आहे बासति उनखे चइबो आहे बासत माना उथनि कुम माना उथणु सुम्ह बासना में बादिमूसा मूंसा खे उथारियोसीं असां मोकिलियोसि मतिल नबी करे ॿिया आया थी असांजे आयतुनि सां निशाननि सां इलाह फिराउनि फिराओ मले हीअ हुनजे अमीरनि ॾाहु हुन जा वज़ीर हुनजा जेके फज़ल विया पोइ ज़ुल्म ॻाल्हि तां पोइ ॾिस कहिड़ी पछाड़ी पुॼाणी थी मुफ़्सनि जी वकाल मूं सां या फिराउनि इन रसूल में रसूल आहियां तो ते रबिला अलाह ताला जे तरफ़ा मोटी आहे हाणे इन जे घर में हिन मतिलबु त हिन वटि परवरिश पाती आहे हू जेको हिन जो पीउ हो वॾो जेको फिरोन जो उहो गुज़ारे वियो आहे ऐं हीउ जेको आहे हुनजो पुटु आहे या छा त मतिलबु त हज़रत आसिया जे हिनखे परवरिश कई आहे उहा अञा जहिड़ी आहे उहा इन फिरोन जी माउ आहे या छा ईअं सम्झिजे या जेको ख़बर हुजे त पंहिंजो हाणे हीउ उते आयो आहे जिते हिन नंढे हूंदे नंढो थी वॾो थियो यानी जो वॾो थी वियो अशद उमिरि जो थियो तंहिं वक़्तु माना टी केतिरो सालनि जो चालीह ख़बर आहे ख़ुदा खे केतिरा साल एतिरो वक़्तु हुन सां गॾु रहियो हुन महल में रहियो हाणे आयो आहे हुन वटि हाणे फिरोन जेको आहे हुन सां सथियारी हो या कहिड़ो हुन खां वॾो हूंदो या नंढो हूंदो कुझु जेको बि या फिरोन इन आलमीन हक़ीक़ुनि अला अलाह अलाह अकूल इल हक़ त आउं नथो चवां कुझु बि सवाइ अलाह त अलाह ताला ते सवाइ हक़ जे यानी ॻाल्हि सॼी सची थो करियां थो कद जेत जेत कुम बि बई न कयां तोसां मूंखे अलाह ताला मोकिलियो आहे तोॾां पंहिंजे पधरनि निशाननि सां मौजनि सां फारसिल माईअ बनी इसराईल हाणे इहा आहे मक़सदु जेको तौरात में बि मुंहिंजो इहो आहे लफ़्ज़ मूं सां गॾु छॾ त पंहिंजो बनी साहिल हलिया वञनि हाणे बनी साहिल जो उते अचणु पंहिंजे हिन में जे उहो हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम हुयो इराक जो हाणे उतां ई हलियो वियो हिन शाम जे इलाइक़े में हिन किनारन जे इलाइक़े में पोइ हिते वॾा थिया माण्हू पोइ वरी अॻिते पोइ हिते हेॾां होॾां थिया पोइ हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे गुलाम करे मोकिलियऊं मिस्र ज मतिलबु त पहुची वियो हुते पोइ बादशाह त हुनखे हथ में अची वई पोइ पंहिंजे वर्द खे घुराईं पंहिंजे पूरे ख़ानदान खे घुराईं वरी इसराहिल याक़ूब अल इस्लाम जो औलादु हुते आयो बाक़ी हज़रत इसाक़ जो औलादु इस्माहिल जो औलादु उते ई रहियो पंहिंजे किनान मंझि हाणे हीअ हिते आया टे सौ चारि सौ साल विच में गुज़री विया हलिया इन विच में हिननि खे पावर हो अथॉरिटी हो हीअ जेको बनी साहिल हुआ पर पोइ माण्हू जॾहिं पावर में था अचनि त पोइ मस्ती था कनि पोइ मस्ती था कनि त अलाह ताला हुनखां फुरे थो वठे फुरे थो वठे त वरी हुन ते अहिड़ी क़ौम ते मुसलत करे त हिकिड़ो ॿियो फ्रॉन आयो जेको मतिलबु त हिनखे हेठि करे पंहिंजे हिननि खां हुकूमत खसे ऐं कब्ज़ो करे वेही रहियो पोइ उन वरी खे ग़ुलाम बनाए रखियो पोइ उन में बि ग़ुलामी जी हालति में को टे चारि सौ साल विच में गुज़री विया ख़ुदा ख़बर केतिरा साल छो जो को अथेंटिक को प्रोसेस कोन्हे जंहिं महिल ख़बर पए थी बराबरि हेतिरा बसि एक्ज़ेक्टली हेतिरा साल पोइ केतिरा सौ साल टे सौ चारि सौ साल हू ग़ुलामी जे हुन सिर्फ़ हालति में रहिया जंहिं जंहिंमहि पोइ हाणे अलाह ताला चयो त हाणे हिन ते मूं बराबरि हुननि खे फल मिलियो पंहिंजे पंहिंजे बदमाशी जो जेको हुननि क़ौम पोइ कयो यूसुफ़ इस्लाम खां पोइ जेके आया हुआ उन्हनि मज़ा पोइ के अहिड़ा ज़ालिम बि हूंदा पोइ उन ते जेको थियो त उनखे हाणे जेको आहे सो फरमाई त असां हिन ते अहसान कयूं हिननि खे हिन मज़ा कढूं हिन जेको तकलीफ़ आहे जेका हिन जी सिलेवरी हिन मज़ा असीं हिनखे कढूं त हाणे चवंदो आहे कद बि नथी माईअ बनी मूं सां गॾु छॾ ई निकिरी वियुसि तुंहिंजे मुल्क में आहे ईअं कोन्हे असांखे हुकूमत ॾे ऐं असीं था वेहूं पंहिंजो हक़म था थियूं तूं लही वञ तां हिन चयो असांखे छॾ असीं निकिरी वञूं हितां मुल्क मां तुंहिंजे जान छॾ बसि ख़तमु आहे ॻाल्हि असांखे छॾ बनी साहिल खे मूं सां वञनि ॿाहिरि हलिया पर हुन छॾियो कोन थिए قال ان كنت جئت بايه बि आयतिन फाती बि आओ इन कुंत موسى کي साद فرعون چيو ان وقت पंहिंजे فرعون ته उन वक़्तु जेको نشاني سان آيو آهين त उहा असांखे ॾेखार जेकॾहिं सचो आहीं कहिड़ी निशान मतिलबु कहिड़ो کو कहिड़ी ॻाल्हि तोखे को सटी آيو वठी आयो आहीं उहो असांखे ॾेखार पोइ अलाह ताला हुनखे सर्टिफिकेट ॿ ॾिनो आहे मुज़ा ॾिना आई पंहिंजो जेको त हिन में बि ज़िक्र थींदो या पंहिंजे शोरा में आयो या पंहिंजे नवल में आयो या तुहा में आयो या पंहिंजे कसिस मज़ उहा ज़िक्रु आहे कहिड़ा मौजा पर जे असाजो लठ जो जेको आहे उहो हयत थी वञणु जान थी वञणु हले या पंहिंजो सौबान थी वञणु हलियो टे लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था यानी भला नांग या छा उहो थी थी उल वियो या वरी ॿियो हथु जेको आहे सो अछो ते थी वियो हुजे ॿ निशानियूं पहिरियों हुयूं पोइ ॿियूं वरी मौजा ॿिया हुआ जेके हुननि जे क़ौम ते पर ॿ निशान पहिरियां त फ्रॉन चयो तूं कहिड़ो तो वटि आहे सबूत उहो असांखे ॾेखार भला पोइ हिते फल फरमाए थो जेकॾहिं सचो सचाईं त असांखे मौजो करे ॾेखारु फ़लखा असा मुबीन पोइ पंहिंजी असा उछलियईं पंहिंजी लठ जेका असां उछलियईं पोइ उहा जेका असां नांग ते सोभान हिते लफ़्ज़ु आहे सोबान जो ऐं ॿिए हंधि आहे लफ़्ज़ लफ़्ज़ पंहिंजे हयनि जो हय माना भला ऐं वरी जान जान जो लफ़्ज़ु उहो बि माना भला भला आहे मथां लफ़्ज़नि ते पोइ हर का सनी भला थींदी का थुली भला थींदी का उनखे चइबो आहे हीअ नांग आहे हीअ फलाणो आहे हीअ हीअ कुंभारो नांग आहे हीअ अलाए कहिड़ो नांग आहे हीअ कहिड़ो नांग आहे घणेई नांगनि जा क़िस्म पोइ उन्हनि खे उन नमूने सां सॾिजे थो वनस आई त हू फैदा हीअ भई हथु हीअं कढियईं पंहिंजो बगल में विझी पंहिंजे जेब में विझी या छा में विझी फनज़ा इहा त हू फैज़ा हीअ बैदा पोइ अछो थी वञो हाजा लिन ॾिसण वारनि जे लाइ ॾिसण वारनि जे लाइ हाणे हिते इहो लफ़्ज़ अचे थो त इहो जेको जादू हुननि बि कयो थिए उहो नज़र ते कयो अथनि ऐं हीअ जेको हथु जेको हो सभु ॾिसणु न त चश्म बंदी थी चइजे फारसी में त माना बंदी माना अखि तव्हांजी बंदि थी करे छॾिजे पोइ तई तव्हांखे हू चए थो तई हीअं ॾिसो त उहो वाकई उएं था ॾिसनि जीअं हू चाहे थो ॾिसण मिसमेराज़म जो जेको तरीक़ो उसूल जो आहे उहो बि ईअं आहे जो हुनखे जेको हू चवे थो त हीअं त बसि हू चए थो हा ईअं ईअं जीअं तूं थो चई तीअं त पोइ चश्म बंदी वारो जेको जादू आहे हीउ जादू हिननि वटि इहो हुयो ऐं पंहिंजो मूसा मुसार इस्लाम जो कोमट या ॿिया बि जेके जादूगर पाण अचनि था पाण ॾेखारींदा आहिनि जादू त उहो हिकु चश्मबंदी आहे माना हू थिए कोन थो एक्चुअली पर असीं सम्झूं था त ईअं थी वियो हलियो या चइबो आहे चश्मबंदी नौज़रीन ॾिसण वारनि जे लाइ हू हथु हथे अलाह ताला फरमायो त हू हथु जेको आहे अछो मतिलबु त हुननि जे नज़रुनि में सम्झ ॾिसण में आयो त अछो थी हलियो मल कौम इन हाज़ाल कालल माल चए हीउ वॾो आहे जादूगर हुन पंहिंजे ॿियनि जादूगरनि खां युरीद ऐं योखर जा कुंभ आहिनि आर द कुंभ हीअ चाहे थो तव्हांखे पंहिंजे तव्हांजे धरती में तव्हांखे कढी छॾे फमाज़ा तामरून पोइ ॾिसो त कहिड़ो हुकुम तव्हां कयो हिन मामले में हाणे मतिलबु सभु कंहिंखे पंहिंजे बादशाही जो खतरो आहे हुनखे ख़तरो आहे सभु कंहिंखे वञे हिन जादूगर मञा ख़तरो आहे भई असांखे कढी वरी पाण वेही वेही वेंदो वेहींदो बादशाह तख़्त ते वेही रहंदो असांखे मुल्क मां कढी छॾींदो इन करे को हिन जे ख़िलाफ़ु जेका का साज़िश कजे पोइ हाणे हिते असीं वक़फ़ो था करियूं इनशा अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना इला सरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين